поняття підприємницької діяльності має важливе практичне значення. Цивільне законодавство в ряді випадків особливо регулює відносини, що витікають із підприємницької діяльності. Глава 14. Види організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Практичне значення має розподіл видів підприємницької діяльності. Наприклад, в податковому законодавстві розглядаються виробнича, торгова, постачально-побутова, посередницька та інші види підприємницької діяльності. В залежності від підприємницької діяльності визначається і розмір податків. Українському законодавству поки що невідомі терміни комерсант, торговий агент та інші, що застосовуються в законодавстві про підприємництво деяких держав з розвинутою ринковою економікою. Особливо в державах, де існує дуалізм права, коли разом із цивільним правом є торгове право. Законом про підприємництво встановлена низка обмежень у здійсненні підприємницької діяльності. Так, діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів, зброї і вибухових речовин, а також по виготовленню цінних паперів і грошових знаків можуть здійснюватися тільки державними підприємствами без спеціального дозволу ліцензії що видається Кабінетом міністрів України або уповноваженим на це органом не можуть здійснюватись ремонт спортивної, мисливської або іншої зброї, виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів річковим, залізничним, морським та повітряним транспортом, виготовлення цінних паперів, грошових знаків і інші. Всі підприємці мають право укладати з громадянами договори про використання їх праці, по відношенню до яких вони повинні додержуватись трудового законодавства і забезпечувати їх соціальний захист. Суб'єктами підприємницької діяльності є громадяни України та інших держав, не обмежені законом у правоздатності і дієздатності або юридичні особи всіх форм власності. Закон про підприємництво встановлює обмеження для окремих громадян в сфері підприємництва, забороняється займатися цією діяльністю таким категоріям громадян, військовослужбовцям, співробітникам органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також органам державної влади і управління. Які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Глава 15 форми господарських товариств. Для заняття підприємницькою діяльністю законом передбачається вибір організаційно-правових форм. Так, підприємництво може здійснюватись приватною особою без утворення підприємства виключно за рахунок особистої праці. Підприємці також можуть утворювати для заняття бізнесом різноманітні види підприємств, приватні, колективні, командитні товариства, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, орендні та інші. Широке розповсюдження в сучасній період одержали різноманітні форми господарських товариств, якими законом України про господарські товариства.